La iunaggio hodiau finigas nur cun dudec quar iaroi. Esploristoi marcas por la magia limo alla plen agio novan agion. El dec nau farigas dudec quar. Australiais ciencistoi chanceligas cutiman imagon priva plen crescado. Se en antaua epoco oni vidis la transiron de la junaggio alla plen cresca agio. C'è la agio de decnau iaroi, nun expertoi pledas sciovit iun limon malantauen, nome al agio de dudec quar iaroi. Tion raportas australiai scienzistoi en faca giornalo. Ciel causoin, las scienzistoi, nomas precipe la shangioin en la vivo planado. Lau ili, iunai homoi hodiau signife pli mal frue ol ancorao antau celcai iaroi. Ili pli fondas familion, cae pli mal finas sian clerigion. Multae legiae privilegioi comencigas en agio de dec ociaroi, set plen crescai rol bildoi, cae conscio pri respondezzo manifestigas nur quelcaen in poste, scribas la cefa autorino el Australio. Ni prenu exemploin el Austrio. La averagia geezigia agio, en la jaro 2016, en tiu lando, situis ce tritec como tri jaroi. Comence de la 1990 jaroi, virinoi et zinigis en agio de average dudec quar como du iaroi. Ce viroi, la averagia et zigia agio situas ce tridec du como ses iaroi. En la mil naucent naudecae iaroi, gi situis ce dudec ses como quin iaroi. Simila evoluo montrigas ce la nascoi. Virinoi decidas havi la unuan infanon pli cae pli mal frue. Se la averagia agio de virino e ce la nasco de la unua infano, en la iaro 1984 situis ancora oce dudec quar iaroi, en la iaro 2014 tio estis agio de dudec nau iaroi. Fakte, la experto iam de longe provas di fini la finon de la iunaggio. Levigas la demando, Ciui factoroi estu consideratai por tio? Ciu estes decide, che la corpa evoluo atingis finan puncton? au ciu oni prefere consideru condut manieroin ciui aperas en plen cresca agio? Se temas pri la comenzo de la iun la expertoi appenau habas duboin ecte ciam la corpo de infano productas sex hormonoin, la puberezzo startas. Ce knabinoi tio ocasas en agio de dec unu jaroi, ce knaboi unu jaron pli poste. Rilate al plencrescetso, necessas distingi inter corpai cae sociai factoroi. La corpa plencrescetso ce bone nutritae iunuloi ca iunulinoi, certe ne sovigis supren. Sed la iunai homoi hodiau povas pli longe resti en la sino de la familio de la gepatroi. Se mancas la premo havi propran logeion, tiam la hotelo panio estas agrabla vivo baso, cion iunai homoi ne shatas forlassi rapide tiel ili restas pli longe infanoi, cae restas ancorau dum longa tempo dependai de la gepatroi.